տարբեր երկրներում հաստատված մեր հայրենակիցների հետ Արցախի իրենց կյանքի ու ապագայի մասին Վան Նովիկովի հայկական ֆենոմեն հեղինակային հաղորդաշարում։ Բարև ձեզ ռադիո լսող բարեկամներ, հայկական ֆենոմենի եթերային հյուրասրահում այսօր Ֆրանսիայի Լիոն քաղաքում գործող հայկական զայնասփյուռի ռադիո Արմենիայի հաղորդավար Խաժակ Սասունցին է, ում հետ զրուցելու ենք նրա արմատների Ֆրանսիայի Լիոն եւ Վիեն քաղաքներում հերարձակվող հայկական ռադիոկայանի առանձնահատկությունների եւ հայ համայնքի մասին։ Թողարկման երկրորդ հատվածում զրուցելու ենք Արգենտինայի հայ համայնքի ներկայացուցիչ Լատինական Ամերիկայի հայ դատի գրասենյակի պատասխանատուի հետ։ Նաև ձեզ պարոն Խաժակ, շնորհակալություն հարցազրույցի մեր հրավերն ընդունելու համար։ Նախ կուզենայինք տեղեկանալ ձեր ազգանվան փոխարեն նշված է Սասունցի, բնականաբար ենթադրում եմ, որ Սասունից եք։ Ինչպես է ձեր ազգանունը եւ որտեղից եք արմատներով, ինչպես եք հաստատվել Ֆրանսիայում։ Բարև Վան, Նախ շնորհակալություն հրավերի համար եւ ինձի առիթ տալով ծանոթացնել թե ինձի ուրեմն սասունցի խաժակ ինչպես որ աննես ցույց կտա որ արմատներս գուկան սասունեն մեծ մայրս սասունեն միակ վերաբրողն է իր կերտաստանեն եւ անցնելով հետո Սուրիա եւ Լիբանան, Լիբանանեն ուրեմն 30 տարի վեր Ֆրանսա հաստատված եմ եւ Ֆրանսա քալես վերջ անշուշտ քաղաքացիական մադերազմը Լիբանանին է որ ստիպեց ինձ Ֆրանսա գալ հաստատվել եւ համագերվելու համար ինչպես յուրաքանչյուր հայ գալզեմ, երբ մենք հայերս շատ թիրությամբ գհամագերվինք ուրվոր երթանք օդար երգիր, թեև լեզուն սկիզբը չեն դիրաբելեր, բայց իբր հայ լեզուներու հետ գալզեմ դժվարություն չունենք եւ շատ լավ ծավով գտնանա այժմ Ֆրանսիայում հաստատվելուց հետո այժմ որքանով տեղյակ ենք, դուք աշխատում եք տեղի ռադիոներից մեկում, կցանկանայինք նաև այդ ռադիոյի մասին պատմեիք, երբ է հիմնադրվել, ինչ բնույթ ունի, ինչ հաղորդումներ եւ լուրեր են եթեր սփռվում, դուք ինչ աշխատանք եք իրականացնում այդ ռադիոյում։ Սայնասթյուրը հիմնված է 1983-ին, ունինք FM-ի վրա երկու աջակցություններ, 2.6 մեր Լիոն քաղաքին համար եւ ունենք Լիոնեն 60 կիլոմետր հեռավորությամբ Վիեն անունով քաղաքը Ֆրանսիայի մեջ, հոն բազմաթիվ մեծ թվով հայեր գաբրին եւ իրենց նաեւ ալիք մդրամատրված է FM-ի վրա 106.1 հաշահականությամբ եւ անշուշտ ներգայիս համացանցի միջոցով նաեւ մեր ընկերները գնան աշխարհի որ գոմ որ գտնվին գնան լսել մեզի 3 անգամ w radio armenian.com-ի միջոցով իսկ մեր որ հայդակիրներն անշուշտ գլան երկու լեզուներով, ֆրանսերեն եւ հայերեն, բայց մեծամասնությունը հայերեն գլա։ Գետրոնացած գլանք մեզ համաձայնությունը մեր այդակներուն Հայաստանի եւ Արցախի մեջ իրադարձություններուն նմանավանդ վերջին իրադարձությունները որ դեղի ունեցավ Արցախի մեջ պատերազմի վերաբերյալ եւ մեր ալիքները գրեթե մենք 24 ժամ գսպրենք մեր հաղորդումները որովհետեւ Ֆրանսայի մեջ մենք առաջին հայկական ռադիոգյանն ենք ուրիշ երկու քաղաքներու մեջ նաեւ ռադիոգյաններ կան բայց իրենք 24 ժամ ճունին սփռում միան մի քանի ժամվա համար է իրենց սփռումը հայրենական լրատվամիջոցների հետ կապ պաշտպանում եք եւ ձեր զայնասփյուռում հիմնականում հայրենական որ լրատվամիջոցներից եք օգտվում ինչ աղբյուրներից եք օգտվում որոնք գալիս են հայրենիքից մեր աղբյուրը լուրերու աղբյուրները ընդհանրապես ունենանք հայաստանի հետ գաբեր ունենք նաեւ ունենք լրագրողներ որոնք հաջախ հայաստան գտնվի նաեւ համակորձինք հայաստանի հանրային ռադիոգայանին հետ գփոխանցի ասենք իրարու հայդակերներ, նաև ունենք ուրիշ ցանասպիրներու հետ նաև Ֆրանսայի մեջ ֆրանսական մաշուշ ցանասպիրներ, որոնք իրենց հետ ալ համակորձակցին Ենթադրում եմ, որ մասնագիտության բերումով եւ բնականաբար նաեւ որպես ռադիոյի աշխատակից ակտիվ մասնակցություն եք ունենում ֆրանսահայ համայնքային կյանքին ինչ է խմբագրել Արցախյան 44-օրյա պատերազմը ֆրանսահայ համայնքի կյանքում ձեր դիտարկմամբ։ Նա շուշտ Ֆրանսայի մեջ հայ համայնքը մոտավորապես 600.000-ի մոտ է, թեև դվյալներ չկան ճշգրիտ թիվը քանի է, որովհետև Ֆրանսայի մեջ արկելված է փոքրամասններու մասին թիվեր դալ, բայց մենք կգարձենք որ այսինքն մոտավորապես այս թիվը լիոնի մեջ եւ շրջանի քաղաքները մոտագա վրա ու մոլորապես 100.000 հայություն գաբրի շրջանի մեջ աշուշտ մեծ քաղաքներեն վեճ լա մարսիլիո եւ Փարիզ ավելի շատ հայություն հոն գեզրոն ծծած է ուրեմն երրորդ քաղաքն ենք Ֆրանսիայի մեջ հայության տիվով ունինք լիոնի մեջ նմանավանդ շագուտային դետրոններ ունինք ԵԵՍ-ներ երկու ԵԵՍ-ներ ունինք նաեւ ամենօրյա դպրոց ունինք հայկական աշուշտ երկու լեզուներով հայերեն եւ ֆրանսերենով նաեւ նաև ունենք մի օրյա դպրոցներ, որոնք միան լեզվի, մշակույթի, բադմության դրամատրված են մեր շրջանի մեջ Կաուտ աշխուժ կաուտ է երիտասարդություններուն միշտ կդեվի եւ նամանավանդ այս 2020-ի Արցախի բادرազմի օրերուն հաջախ փողի ցույցեր գազմագերվեր հոս գնինք թուրքական տեսփանադուն լիոն քաղաքի մեջ եւ գրեթե շաբաթ 1 բادرազմի 44 օրվա ընթացքին Արցախի փողի ցույցեր եւ մեր բանջկները միշտ փողոքազենք եւ առավել անոր նաեւ ուրիշ ծեվի ուժանտագություններ ուղարկված շրջան Հայաստանեն, Հայաստան նախ եւ Հայաստանեն անշուշտ ժողովրդականությունները հասած են մինչեւ Արցախ տարբեր ծավալի օժանդակություններ։ Հետաքրքիր է անձամբ եղել եք Արցախում եւ ինչ կապեր ու ծրագրեր ունեք Արցախի հետ եւ հնարավորության դեպքում ինչ կցանկանայիք փոխանցել արցախցիներին։ Ես անձամբ Արցախի բادرազմի օրերուն ուղղակի գա բաժեմ Արցախի հետ բادرազմի ընթացքին եւ Արցախի բնակիչներուն հետ գաբի մեջ մնացած ենք եւ զգացությունը հաղորդազեմ մեր ալիքներուն վրա են բادرազմի օրերում Անցամբ 3 անգամ առիթ ունեցած եմ Արցախ գտնվել, վերջինը 2019-ին էր համահայկական խաղերը 7-րդ որ դեղի ունեցան, Արցախի մեջ բացումը դեղի ունեցավ եւ անմոռանալի անշուշտ օրեր անցուցինք Արցախի մեջ, իրապես Արցախը յուրաքանչյուր հայու համար դարբեր սկացում ունենք, երբ Արցախի մեջ կգտնվենք եւ իրապես Արցախի ժողովուրդը երբ շփվեցանք իրենց հետ, յուրահատուկ ժողովուրդ մնե։ Մենք մեզ երբեք երեքով օդար չենք զգար, երբ Արցախի մեջ ենք, մեր երկրորդ դունը զգանք մենք մեզի, ինչ որ զգացինք բոլորս բոլոր մարզիկները, որոնք մասնակցած էին համայնական խաղերուն եւ նաեւ Արցախի մեջ։ Ես գուզեմ ասել, որ Արցախի ժողովրդին պետք է Արցախի ժողովուրդը մնա, դուք իմանա Արցախի ժողովուրդը, որ սպիրկը միշտ Արցախի ժողովրդին հետ է, միշտ Արցախին հետ է եւ անշուշտ մենք Արցախը երբեք պիտի չմոռանանք, որովհետեւ այս մեր պատմական հողերն են եւ ամեն ինչ պիտի ունենք բոլոր չանկերը պիտի տապենք, որպեսզի վստահ եմ որ օրը Արցախը պիտի անկախ մնա եւ ամբողջական Արցախը պիտի ունենանք եւ Արցախի բանակին անշուշտ զորավոր բանակ պետք է ունենանք, որովհետեւ պաշտպանի մեր սահմանները ինչ որ գնե, եւ ինչպես որ հրավ 44 օրվա պատերազմի ընթացքին։ Ի վերջո ես հadoop արդյունք անգամ ես կուզեմ հայտնել ցեզի բարոն Վան Մասաուրապար ասալիտ դալու համար ինձ որովհետեւ իմ ցանես սերի դառնա մեր սիրելի Արցախի քույր եղբայրներուն մոտ Պարոն Խաժակ, կրկին շնորհակալություն հարցազրույցի մեր հրավերին ընդառաջելու համար։ Ձեզ հաջողություններ ենք մաղթում ձեր բոլոր նախաձեռնություններում եւ ծրագրերում իշա հայապահպանության եւ Ֆրանսիայում հայկական ձայնասփյուռի գոյատևման։ Անկարելի շնորհալություն եւ հաջողություն ձեր բոլորին, ձեր բոլոր ծրագիրներում մեջ։ Ձեզություն։ Ռադիո լսող բարեկամներ, մեր զրուցակիցն էր Ֆրանսիայի Լիոն քաղաքում գործող հայկական ռադիոկայանի Ռադիո Արմենիայի հաղորդավար Խաժակ Սասունցին։ Մեր թողարկման երկրորդ հատվածում ներկայացնում ենք արգենտինահայ Հարավային Ամերիկայի Հայդատի գրասենյակի պատասխանատու Արմեն Մուրադյանի հետ մեր զրույցը, ում օրերս հանդիպել ենք Ստեփանակերտում։ Մեզ հետաքրքիր է Արգենտինայի համայնքային կյանքը այնտեղ ինչպես է ընթանում։ Մենք բոլոր Հայաստանի ընկերություններ ունենք, ունենք հոմե մեն տաշնակցությունը բարեգործական ամեն ինչ հայտարարի անցնակում փոշար ուժով աշխատանք ունի նաև եւ Արգենտինայի միայն երկիր ուր որ երեք գարավարությունի ուժերը ճանաչում են ցերասմանությունը Մենք շատ ուժով աշխարհանք ունենք հոն։ Համախմբված են այնտեղի հայերը, շատ հայեր կան այնտեղ, մոտավորապես ինչ թիվ է կազմում։ Մոտավորապես ունենք Արգենտինայի մեջ 8000 հայեր Բուենոս Այրեսի, 20000 Կորդովա եւ բստիկ խումբեր ուրիշ նահանգերու մեջ, Ուրուգվայի մեջ մոտավորապես 30000, Սան Պավլո, Գիչեն բայց ճիշտ դիվը չեմ կեր։ Հայ լինելը, հայ ինքնությունը ինչպիսի նշանակություն ունի նրանց համար։ Մասնակցում են համայնքային կյանքին, ունենք հայկական դպրոցներ, եկեղեցի։ Շուշ ունենք հայկական դպրոցներ, ունենք մեր եկեղեցիները, մեր ակումբները, մեր ճաշարանները, որ շատ կարևոր է ուրիշ ժողովրդին հասնելու համար ակտիվ են մասնակցում, ուզում են մասնակցել, թե նահանջ կա հայ ինքնությունից։ Նո, շատ կմասնակցին։ Մենք շատ-շատ շարժումներ երինք դեպի Թուրք եւ Ազերի տեսփանանուն օրինակ մոգոդամ չէ, բادرազմի ժամանակի դեմ ոչ միայն տաշնակցությունը հոմենետ մեն տվրոցները շատ յանք ունին ժողովուրդը շատ գմակսնաստի նույնիսկ ունինք ոչ հայ ժողովուրդ որ գմոդենա եւ մեր լեզու գսորվի մեր գրագորգու է մեր վայկարի մասնակցի ալ ծնողները շահագրգռված են որ երեխաներին տանեն հայկական դպրոցներ երեխաները հայերեն սովորեն այո շատ դժվարություններ ունենք լեզունին հետ դասը որ բոլոր հարավ ամերիկայի հայաստանը շատ հերու կմնա դժվար է օրինակ իմ դրոցից մեջ ժամանակին դժվար եղավ ուսուցիչներ գտնել որ հայերեն սորվին բայց գվահեն գվահեն համասկային իր հարցեր ունի ալ լեզուն եւ մշակույթը միշտ կփորձեմ վայել։ Անձամբ ձեզ համար հայ մնալը, հայ ինքնությունը, հայրենիքի հետ անընդհատ կապը պաշտպանելը ինչ նշանակություն ու կարեւորություն ունի։ Ինձ համար ամենակարևոր հարցն է քաղաքական ցևով, բազմօտարական ցևով, մշակութային ցևով, բայց ամեն մարդ ունի իր ցևը մովենալու համար իր գավմը ունենալու համար իր հայրենությունի հետ։ Անձամբ ձեզ դա ինչ է տալիս մեր մշակույթը վահելը, մեր վայկայրը շարունակելը եւ մեր ցավակներուն անցնել այդ բոլորը վերջին շրջանում պատերազմից հետո ի նպաստ հայրենիքի Արցախի ծրագրեր են իրագործվում Արգենտինայում։ Իսկ շատ դարբերքի զերու վրա աշխատեցանք, շատ շարժումներ երինք տեւի տեսփանալուն փողոցի վրա demonstration ինչպես կսեք հայերը ցույցեր երինք մեդիայի հետ աշխատեցանք դարբեր մարդկանց ընկերություններուն հետ միացանք Արգենտինայի գարավարությունի հետ ուզեցին որ որ մովենա որ իր ցայնը դարձնի մադերազմի թեմա զերիներու թեմ անկամ ավելի լավ լավ է լավ ուրիշ անկամներ շատ դեռ չի դավի մեզի բայց կոնե փորձեցինք շարժել ամեն բոլոր մեր resources։ Իսկ հիմա կա որևէ ծրագիր, աշխատանք, որի ուղղությամբ աշխատում եք։ Մենք շատ աշխատենք դպրոցներու եւ համալսարաններու հետ, որ որ գխոսենք եւ գբացադրենք ոչ միայն ցերասմանությանը, դե այլ Արցախի հարցը։ Շատ դժվար է մեղու մասին խոսիլ առանց մույսին դավենելը, բայց մեր աշխատանքը այսօր ուժը հոն։ Եղավ, շնորհակալ եմ ձեզ ռադիոլսող բարեկամներ, մեր զրուցակիցն էր Արգենտինահայ, Հարավային Ամերիկայի հայդատի գրասենյակի պատասխանատու Արամ Մուրադյանը։ Ավարտին մտեցավ հայկական ֆենոմեն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Խոսափողի մոտ էր հեղինակ եւ արող Վան Նովիկովը։ Կհանդիպենք։